Kisa li achte? Ki kote li achte yon lanp? Let's continue. Youn. Lwi rive nan dispansè a. Ki moun ki rive nan dispansè a? Ki kote Lwi rive? Ki kote nou plante mayi? 4. Li mete bèl ròb sa a. Ki sa li mete? Senk. Yo kontre Anita nan chemen. Ki moun yo kontre nan chemen? Ki kote yo kontre Anita? 6. Madanm sa a rele Chimèn. Ki jan madanm sa a rele? 7. Li bezwen yon machin paske li prale lavil. Poukisa li bezwen yon machin?